Ідоли падуть. Книга перша. На зорі. Кривавий твій прихід сьогодні, Бальдуре. З поза Дніпра встаєш, неначе пожежа від печеніської стіни. Твоє проміння, наче відблиск похоронної костриці Брунгільди, звіщає мені ніч, безпросвітну ніч, смерть. Нехай гель проглине прокляті духи зрадників і боягузів. Швидким рухом відкинула м'яке покривало і встала з ложа. Яскраве сяйво облило чудове тіло двадцятикількалітньої жінки, як з рожевого мармуру. Золотисте волосся спадало буйною хвилею на її плечі. Проміння Бальдура оперізували м'яку лінію бедер та пружні стегна. Ташки аж заходилися від щебету, якби хотіли звеличати геройську красу рогніди. Її глибокі темно-сині очі суворо гляділи у віддаль, тільки кармінові уста були дещо спалені гарячкою. Задумалося. Довго не було його тут. Довго. Чотири роки минуло, відколи востаннє розпрощався з нею. І як розпрощався? На молот Тора. Чому рука наймогутнішого зазів не впала тоді на голову Володимира? Він засміявся, виходячи, погладив голівку маленького Ізяслава, а до неї сказав тільки Я йду і швидше затужиш за мною, ніж я вернуся. Ти забула, що в мене жінок і чоловічої сили доволі. Молот Тора не впав на його голову. Він сам, наче той молот, наче полум'я бога льокі, пробігав переможно широкими землями свого царства. Усі подивляли його, навіть вона. Ах чому норми дали йому в руки меч, від якого згинув Рогволод та його сини, єдиний герой, який переїхав крізь полум'я, що окружало непробитою стіною її серце, був її кровним ворогом. Вона нагадала собі, що за хвилину прийде сюди Володимир, прийде покарати її, здригнулася. На майдані служба несла дрова в пекарню, годувала дріб, виганяла товар. Старий дворецький її батька, Снорре, молився до сходу сонця, а Володимирові ратники глумливо приглядалися здалека. Бистроокеро гніда доганув. На шиї одного з них доглянула мосяжних рестик. Ах, це ті, що вірують у візантійського бога. Почула у сусідній кімнаті чоловічий голос Мирославу, поклін тобі з ранком. Добро й тобі з приходом, відповів мелодійний жіночий голос. Чи твоя княгиня вже встає? Ні, ще спить. Ти її збуди. Князя щойно невидко. Як то? То князя тут нема? У голосі дівчини звучало крайнє збентеження. Ми тут приготовили снідання і ждемо на поклик. Я забавляю Ізяслава, щоб не перешкодив князеві, а ти кажеш, я кажу правду. Я спав із Свеном Сваферсоном у передній княжого терему, коли десь по півночі Володимир вернувся від княгині незвичайно схвильований. Я приніс йому вина, але він кинув чарку на землю, а сам аж до ранку ходив по кімнаті. Перед хвилиною станув на порозі і гукнув Кличте дружину, їдемо у Вижгород, але раніше зайдемо ще до княгині. Ось чому я прийшов. Мирослава аж у долоні сплеснула. Перуне, стрибоже, яку ж то знову бурю ви затіяли? Не тобі, Мирославо, судити Бога та волю князя. Голоси притихли. Рогніда відкинула волосся на плечі. Її брови стягнулися, очі засвітилися похмуро вогнем. Він іде сюди, пробормотіла. О, він найде мене. І швидко стала надягати на себе білу сорочку та парчеву опинку. Лице змила водою. Гребнем з слонової кості стала розчісувати золотисте волосся. Коли почала його сплітати у дві коси, завагалася. Він любив моє волосся. Воно одне розбуджувало в нього ніжне слово, пестощі, усміх. Не заплести ха-ха. В її руці блиснули широкі гострі ножиці. Довго дивилася Рогніда на відтяті коси, мов месник на відрубану голову ворога. На землю упав весь утрачений скарб її дівочої гордості бо хоч Володимир знівочив її силою та не опанував її серця. Ці пахучі коси, символ її жіночої честі, це стяг перемоги над насилою, і вона носила його аж до цієї хвилини, хвилини смерті. А тепер нехай цей волос покаже князеві, що й в останні хвилини вона визиває його. Він же любив цей волос. Жваво накинула на плечі синій золотим позументом та самоцвітами обшитий плащ, усунула ноги у сині черевички грецької роботи, а на розсипані безладно кучерики наложила золоте чільце з карбункулами, підняла ніж з землі та сховала його на грудях, стала посередині кімнати, горда, як фріг, що приймає у вальгалі вибранців Валькірі. І з тріскотом відчинилися двері, і в них з'явився високий кремезний чоловік не своєю поставою притягав увагу, а поглядом великих синіх очей та гарними суворими рисами. Вони нагадували лише святополка в будові вилиці та носа. Чоло мав високе, а повні уста проявляли якусь м'якість, незнану зовсім великому батькові Володимира. Густий вуст закривав частинно губи і спадав по обох боках, надаючи поваги усій поставі володаря. Виглядав щонайменше на 35 років на сім-вісім років більше. Мав на собі звичайний шкіряний одяг княжого ратника, легкі варязькі вати та кінчастий шолом.